25 skirsnis Gavrošas darbavosi prie didžiosios, o dėl jaunuolio, kuris laukė kurfeirako jo būte ir teiravosi pono Marijaus, tai jis išnyko maždaug tuo metu, kai sukėlėliai apvertė omnibusą. Gavrošas pilnas įkvėpimo, visas spindintis, prisėmė pareigą kurstyti ir judinti kovotojus. Jis zujo šiandien ir ten, laipėjo aukštyn ir žemyn, vėl kopė aukštyn, triukšmavo, žiūrėjo džiaugsmu. Atrodė jis tik tam čia ir atsirado, kad visus drąsintų – Ar jis turėjo ten kokią akstiną? Taip žinoma, savo skurdą. Ar turėjo sparnus? Taip žinoma, savo linksmumą. Gavrošas buvo kažkoks sukūrys. Jį nuolat visi matė, jį be perstugės visi girdėjo. Jis užpildė visą orą tuo pat metu būdamas visur. Ši savotiška visur esamybė net beveik erzino, jis nedavė jokio atokvėpio, Didžiulė barikada jį jautė ant savo nugaros, jis kibo prie dikinėtojų, ragino tinginius, gaivino pavargusius, erzino lėtūnus. Vienus linksmino, kitus skatino, trečius pykino. Visus judino, gėlį studentui, kanto darbininkui, stojo, sėdo, vėl bėgo. Tartum sukosi viršumtos ambruždžio ir darbo, šokinėjo nuo vienų prie kitų, zirzė, zvimbė ir kamavo visą kinkinį. Tikra musė plušanti ties milžiniškų revoliucijos vežimų. Jo mažos rankos nuolat ką nors veikė, o iš mažos gerklės nuolat liekė šauksmai. Drąsiau, dar akmenų, dar statinių, dar kokių nors rakandų. Kur čia jau gauti, versk čia pintinę drusgų, užkišim tą skylę. Jūsų barikada visai mažutė, ji turi paugėti, kraukite ją viską, grūskit viską, meskit viską, greukite namą, barikada tai visokių žolių arbata, anava stiklinės durys. Vienas iš dirbančių sušuko. Stiklinės durys, kamgi jos reikalingos, tos stiklinės durys, bambly. Metas žinoti krumplį, atkirto Gavrošas. Stiklinės durys barikadoje puikiausias daiktas. Barikados atakuoti jos nekliudys, bet ją paimti trukdys. Argi jums neteko vokti obolių ir lipti per mūrinę tvorą nubarstytą butelių šūkimis? Stiklinės durys. Betgi jos nupjaustys nacionaliniai gvardijai kojų nuospaudas, kai tai įsimanys lipt į barikadą. Po velnių su stiklu maži jokai, ak, nelaki jūsų vaizduoti draugai. Beje, jis labai siuto, kad jo pistoletas be gaiduko ėjo nuo vieno prie kito ir reikalavo. Šautuvo, man reikia šautuvo, kodėl man neduodat šautuvo? Šautuvo tau, nustebo kombeferas. Na va, atkirto Gavrošas, o kodėlgi ne? Juk aš turėjau šautuvą 1830 metais, kada buvo kilęs kivirčas su Karoliu dešimtuoju. Anžel Rasas gūštelėjo pečiais. Kai pakaks šautuvų vyrams, tada jų duosime ir vaikams. Gavrošas išdidžiai atsigrėžė į jį ir pareiškė. Jei krisi anksčiau už mane, aš pasimsiu tavąjį. Vaik palaikį sušuko Anžel Rasas. Dėl ton snapį atšovė Gavrošas. Kažkoks paklydęs dabitas lampinėjas gatvės gale patraukė jo dėmesį. Gavrošas jam šūktelėjo. Eikščiakit pas mus jaunuolį. Na ką jūs manote apie mūsų senąją tevinę – Ar nejaučiat reikalo jai padėti? Dabita smuko šalin. Penktas skyrius – pasiruošimai. Tuo metu laikraščiai klydo, praneždami, kad Šanvurėry gatvės barikada, tas beveik nepaimamas statinys, didumo buvusi sulik antru namų aukštu. Iš tikrųjų, ji neviršijo šešių septynių pėdų – Ji buvo taip pastatyta, kad kovotojai lengvai galėjo arba išnykti už jos, arba pasirodyti viršum užtvaros ir net užlipti ant jos keteros. Buvo suverstos keturius viena už kitą aukštesnis akmenų eilis, sudariusios iš vidaus pusės pakopas. Sukrauta iš grindinio akmenų ir statinių, sujungtų sijomis bei lentomis, kurių galai buvo prakišti pro anso vežėčių ir apversto omnibuso tekinius. Barikada tarytum pasišiauščiai ir iš lauko pusės iš fronto atrodė neįveikiama. Tarp namų sienos ir toliausiai nuo smuklės barikados krašto buvo palikta tokio pločio anga, kad pro ją galėjo pralysti žmogus. Todėl barikada turėjo išėjimą. Omnibuso gražulas buvo iškeltas statmena ir pririštas virvėmis. Raudona vėliava pritvirtinta prie to gražulo plevisavo viršum barikados. Mažoji Mondeturo barikada smuklės buvo nepastebima. Abidvi sujungtos barikados sudarė tikrą redutą. Anžel Rasas ir Kurfeirakas nematė reikalo užversti antrą Mondeturo gatvės galą, pro kur per pamokslininkų gatvę galima buvo išeiti į galės. Jie be abejo norėjo turėti susisiekimą su pasauliu ir ne per daug bijojo polimo iš pavojingos ir sunkiai praeinamos pamokslininkų gatvelės. Tokiu būdu, jei neskaitysime to laisvo išėjimo, kurį Folaras savo kariniu stiliumi būtų pavadinęs tranšėjos alkūnę, o taip pat siauro plyšio palikto šanvrerį gatvėje barikados vidus, kuriame kyšojo smuklis kampą, sudarė netaisyklingą, iš visų pusių uždarą keturkampį. Tarp didžiosios užtvaros ir aukštų namų, stovinčių gatvės gilumoje, buvo kokių 20 žingsnių tarpas, todėl galėjai sakyti, kad barikados užnugaris – Turėjo kaip priedanga visus šios namus, nors ir gyvenamus, bet nuo viršaus iki apačios uždarinėtus. Visas darbas buvo atliktas be jokių kliūčių greičiau kaip per valandą ir prie šią drąsių vyrų saujelę nespėjo išdygti jokia gauruota kepūriniai durtuvas. Retkarčiais koks buržuo dar išdrysdavo praeiti šią maišto valandą sendenį gatve, tačiau metė žvilgsnį iš anvrerį gatvę ir pastebėjęs barikadą ir tas paspartindavo žingsnį. Užbaigus abitvi barikadas ir iškėlus vėliavą, iš smuklis buvo atitimtas stalas, ant stalo užlipo kurfeirakas. Anžolrasas atnešė kvadratinę dėžę ir kurfeirakas ją atidarė. Dėžė buvo pilna šovinių. Pamačius šovinius, net drąsiausiams perėjo per kūną šiurpas ir valandėlę stojo tyla. Kurfeirakas jos dalyjo šypsodamasis. Kiekvienas gavo po 30 šovinių. Daug kas turėjo savo parako, tad ėmėsi gamintis naujų šovinių su čia pat nulietomis kulkomis. O parako statinaitis stovėjo nuo šaliai ant stalo netoli durų, ją laikė atsargoje. Nepaliaujamas būgnų gausmas aidėjo po visą Paryžių, bet ilgainiui jis virto monotoniškų dundesių, į kurį niekas nebekreipė dėmesio. Tas dundesys čia tolo, čia artėjo, gūdžiai banguodamas. Visi vienu metu neskubėdami – su iškilmingu rimtumu užsitaisė šautuvus ir karabinus. Anželrasas pastatė priešais barikadas tris sargybinius, vieną Šanvrerį gatvėje, antrą pamokslininkų gatvėje, trečią prie mažosios Valkatų gatvės kampo. O kai barikados buvo baigtos, vietos paskirstito, šautuvai užtaisyti, patruliai įstatyti, tuomet sukilėliai vieni tose grėsmingose tuščiose gatvėse, apsupti nebilių ir tarsi negyvų namų, kur nebuvo justi jokių žmogaus gyvybės ženklų, gaubiami vis tamsėjančių prieblando šešėlių, atskirti nuo viso pasaulio tamso ir tyloj žadinančioj nuojautai, jog štai artėja kažkas tragiško ir siaubingo. Ginkluoti, pasiryžiai ramus, ėmė laukti. Šeštas skyrius belaukiant. Ką jie veikė šiomis laukimo valandomis? Mes turime apie tai papasakoti, nes tai priklauso istorijai. Tuo metu, kai vyrai gamino šovinius, o moterys skorpiją, tuo metu, kai platus prikaistuvis skirtas kulkoms lieti pilnas ištirpdyto alavo ir švino rūko ant įkaitusios gorės, kai patruliai su ginklu rankose saugojo barikadą, kai Anžolrasas, kurio dėmesio niekas negalėjo išblaškyti, stebėjo patrulius, Kombeferas, Kurfeiraka, Žanas Pruveras, Fejybo, Siue, Žoly, Baorelis ir dar keli, susirado vieni kitus ir susėjo draugien – kaip visų taikingiausiomis studentiškų pašnekesių dienomis. Kazematų paverstos smuklis kamputyje, du žingsniai nuo jų pastatyto reduto, atšlėja užtaisytus ir parengtus šautuvus į kėdžių atlošus, tie gražūs jaunuoliai savo mirties valandos priengi ėmė deklamuoti meilės eilėraštį. Kokie eilėraštį? Štai jis. Tu atmeni tą metą, mielą žavų, kada taip gera buvo mums jauniems, kai vienu troškimu širdis alsavo vis būti vienas kito mylimiems. Kai mudviejų metus draugien sudėjus nebuvo dešimčių ne keturių, kai mūs kertien pavasarį atėjus mes nebijojom, ne žiemos peigų. Ak, dienos! Manuelis triumfavo, Paryžius rengė iškilmę šaunes, fuas kardenos, o man sagi tavo tą kart subadė atmeni rankas. Žavėjai tu visus. Kai aš beturtis pietaut vedžiojaus į prado tave, man rodės parko rožės į užburtos, burtos, tave apžvelgti grežis palengva. Jos lyg šnipždėjos, koks skaistus jos veidas, kvapnumas koks, banguojantys plaukai, jos kepuraitį žiedas įsiskleidęs, jos rūbus kraisti, angelos sparnai. Kartu pavaikščiota eidavai tu noriai. Ir žmonės džiaugės laimę mūsų gražę. Jiems rodės meilė suvedė į porą balandžio mėnesį su geguže. Gyvenome laimingi, meilės godus – to vaisiaus uždrausto mums stigovis, vos būdavo minty man gimsta žodis, į jį atsako tuoj tava širdis. Man buvo Sorbona vieta jaukioji, kur aš tavęs ilgėjaus per dienas, ir mes vis sukdavomis įsvajoję liktyčiai studentiškas gatves. Pakirdusius mansardui, mus kas rytą sutikdavo aušra, gaivi kvapni, kada grakščiai tu audavai skojytę, asvaigdavau į saulę tavimi. Tada Platoną skaičiau įnikį, žavėjausi Malbranšu, Lamene, bet tu atnešusi gėlių kasykis labiau už juos kerėdavai mane. Palėpė dangiška, miela lindynė, kaip gera įsiteikti viens kitam, kas ryt pašokdavai, tu vien marškinį savęs apžvelgti veidrodį senam. Ir kas tos bučinius pamiršt galėtų, ta ryto dangų nutvėksta žarų, ta kvapne galva žiedlapiais nusėta – ir meilė šneka žodžių pavirų. Vazonė tulpi mums atstojo sodą. Lange žaliuzės ištiestas kara. Nors stalo indai buvo ir pajuodė, stiklinę laikim krištolo taure. O iš bėdų kiek buvo juoko tyro. Kur dingo šalikas, o kur mufta? Nuo sienos kartą pardavėm Šekspyrą, kad būtų alkaniems pietų pota. Vis bučiniai ir bučiniai be galo – Tu būdavai dosni ir aš dosnus. Andantės storo tomo lyg ant stalo linksmai mes triuškindavom kaštanus. O pirmą kartą, kai galop išdrysęs aš tavo karštas lūpas pajutau, tu atmeni pasislėpiai sumišus. Ašgi išbalęs dievą maldavau, tu atmeni tą metą mūsų laimingą, tavas kraistes pavirtusias kutais – meni tuos liūdėsius, kurie pradingo išblėsę paaukštais dangaus kliautais. Valanda vieta, sužadinti jaunystės prisiminimai, kelio žvaigždys sumirgusios danguje, kapų rimtis tuščiose gatvėse nepermaldaujamai atslenkančio įvykio neišvengiamumas, viskas teikė jaudinančio žavesio eilėms, kurias pusbalsių deklamavo prieblandoje Žanas Proveras, o jis, mes jau esame sakę, buvo švelnus poetas. Tuo tarpu mažojoje barikadoje buvo uždegta žibintuvėlis, o didžiojoje vienas iš tų vaškinių deglų, kuriuos per užgavenės galima matyti prie karietų, prisigrūdusių kaukėtų pramogautojų vykstančių į kurtilį. Šie deglai, kaip matėme, buvo atgabenti į Sent Antoano priemeščio. Deglas buvo įstatytas į savotišką narvą iš grindinio akmenų, iš trijų pusių uždara, kad neužpūstų vėjas ir sukrauta taip, kad visa šviesa kristų ant vėliavos. Gatvė ir barikada skendėjo tamsoje, tesimatė tik raudoną vėliavą, grėsliai apšviesta lyg kokio slapto didžiulio žibintuvo. Ta šviesa teikė vėliavos purpurui kažkokį širpų krūviną atšvaitą. Septintas skyrius žmogus užverbuotas bijeto gatvėje. Jau visiškai sutemo, bet niekas nepasikeitė. Buvo girdėti tik neaiškus gausmas, tarpai šaudimas iš šautuvų, tačiau retas – greit nutrūkstantis ir tolimas. Šis ilgas dėlsimas rodė, kad vyriausybė nesiskubindama telkė savo jėgas. Šie 50 vyrų laukė 60 tūkstančių. Anžela Rasa apėmė nekantra, kurią didžio sielos jaučia grėsmingų įvykių išvakarėse. Jis susirado gavrošą, kuris dabar gamino šovinių žemutinėje smuklės patalpoje, menkai te šviečiant dviem žvakims, atsargos dėliai pastatytoms ant prekystalio, nes ant stalų buvo – priberta parako. Iš lauko tų dviejų žvakių šviesos visiškai nebuvo matyti, bet to sukilėliai pasirūpino, kad nebūtų degama šviesa viršutiniuose aukštuose. Šiuo momentu Gavrošas buvo didžiai užsiejęs ir toli gražu ne tik savo šoviniais. Į žemutinę patalpą ką tik įėjo žmogus iš bijeto gatvės ir atsisėdo prie mažiausiai apšviesto stalo. Dalijant ginklus, jam teko stambaus modelio kareivišką šautuvas, kurį laikė tarp kelių. Lygi šiol Gavrošas per daugybę įdomių dalykų to vyriškio net nebuvo pastebėjęs. Jam įėjus Gavrošas susidomėjęs jo šautumų nejučia jį pasiekė žvilgsniu. Paskui vyriškio atsisėdus gamenas taiga pašoko. Jei kas iki šios akimirkos atidžiai būtų sekęs tą vyriškį, būtų pastebėjęs, kad jis labai atsidėjo žvalgosi visą, kas dedasi barikadoje ir sukėlėlių buryje – Tačiau vos tik įėjęs į smuklę, jis paskendo kažkokiame giliame susikaupime ir tarytum nieko nematė, kas aplinkui darėsi. Vaikėzas prisertino prie šio mastančio žmogaus ir ėmė aplink jį sukiotis ant pirštų galų, kaip daroma bijant ką nors pažadinti. Tuo pačiu metu jo vaikiškame veide, tokiame įžūliame ir drauge protingame, tokiame lengvapėdiškame ir rimtame, tokiame linksmame ir sielvartingame ėmė viena paskui kitą šmėščioti visos senio grimasos – kurios reiškia nesąmonė, negali būti, man pasivaideno, aš sapnuoju, nejaugi tai būtų, ne, čia ne jis, žinoma jis, betgi ne ir taip toliau. Gavrošas suposi ant kulnų, gniaužė kišenėse kumštelius, kraipė kaklą kaip paukštis ir baisiai viepė apatinę lūpą, ženklas, kad įsitempė visą dėmesį. Jis atrodė čia suglumęs, nerištingas, netikras, čia įsitikinęs, sužavėtas – Jo veido išraiška buvo panaši jaunuchų viršininko, kuris vergų prekyvietėje tarp storų nutukusių moteršių aptiko Venerą, arba į žinovo, kuris prastūtė plionių krūvoje pažino Rafaelio paveikslą. Viskas jame sujudo. Instinktas kažką pajuto, protas kažką sugretino. Buvo aišku, jo gavrošas atrado kažką svarbaus. Pačiame jo samprotavimų įkarštyje priejo Anžalrasas. Tu mažas, tarė Anžalrasas, tavęs niekas nepamatys. Išeik iš barikadų, sėlindamas panameis, paslankio gatvėmis. Paskui sugrįžk ir papasakok man, kas ten dedasi. Gavrošas atsitėsi, vadinasi ir maži kam nors tinka, labai malonu, to jau einu. O tuo tarpu jūs pasitikėkit mažais, bet nepasitikėkit dideliais. Ir Gavrošas pakėlęs galvą ir nuleidęs balsą pridūrė, rodydamas į žmogų iš bieto gatvės. Ar gerai mato tenai ilgšiai? O kas? Jis šnipas. Tu tikras? Dar nėra ne dviejų savaičių, kai jis mane už ausies nutimpino karališkojo tilto atbrailos, kur buvau užsilipęs pakvėpuoti grynų orų. Anžorasas greitai pasitraukė nuo gameno ir tyliai pašnipždėjo keletą žodžių čia pat buvusiam mostų darbininkui. Darbininkas išėjo į smuklės ir beveik tuštėjo sugrįžo trijų draugų lydimas – Šie keturi vyrai, keturi plačiapečiai nešikai, nepatraukė niekieno dėmesio, sustojo už stalo, ant kurio buvo sikniaubę žmogus iš bijeto gatvės. Jie aiškiai buvo pasiruošę šokti ant jo. Tuomet Anželarasas priejo prie vyriškio ir paklausė, kas jūs esate? Sulikščiuo netikėtų klausimų žmogus pašoko. Įsmeigė savo žvilgsnį į giedras Anželaraso akis, jis tarsi įskaitė jų gilumoje jo mintį. Jis nusišypsojo be galo niekinamą, be galo drąsiai ir be galo ryštingą šypseną, ir su išdidžiu orumu atsakė. Aš matau, kad... Na taip, jūs policijos šnipas? Aš esu valdžios atstovas. Jūsų pavardė? Žaveras. Anželrasas davė ženklą tiems keturiems vyrams. Beregint, nesuspėjęs neatsigręžti, žaveras buvo pagriebtas už pakarpos, parmestas ant žemės, surištas ir iškrėstas. Pasirasta nedidelė apskrita kortelė įtaisyta tarp dviejų stiklų kurios vienoje pusėje buvo atspaustas Prancūzijos gerbas ir žodžiai sekti ir budėti, o kitoje pusėje rašyta Žaveras, policijos inspektorius 52 metų amžiaus ir anometinio policijos prefekto pono Žiskė parašas. Be to buvo rastas laikrodėlis ir piniginė su keliomis aukso monetomis. Piniginė ir laikrodį jam paliko. Po laikrodžių lėmenis kišenėlės gilumoje užčiapė ir ištraukė į voką įdėtą popieriaus lapelį. Anželrasas jį atskleidė ir perskaitė šias penkias eilutes parašytas paties policijos prefekto ranka. Atlikę savo politinį uždavinį, inspektorių Žaveras specialiai sekdamas privalo patikrinti, ar iš tikrųjų esama piktadarių pėtsakų dešiniojo senos kranto atšlaitėje netoli jenos tilto. Užbaigė kratę, žaverą pastatė ant kojų, surišo užpakalyje rankas ir žemutinis patalpos viduryje pririšo prie to garsijo stulpo, iš kurio kadaise kilo smuklės pavadinimas. Gavrošas, kuris dalyvavo šioje scenoje, ir tylių galvos linkčiojimų viskam pritarė, priejo prie žavero ir tarė jam, štai pelė ir pagavo katę. Operacija buvo įvykdyta taip greitai, jog viskas jau buvo baigta, kai buvusie aplink smuklę vyrai atkreipė į tai dėmesį. Žaveras niekarto nesušuko. Sužinojo, kad žaveras pririštas prie stulpo atbėgo kurfirakas, bosvė, žoly, kombeferas ir sukilėliai nuo abiejų barikadų. Žaveras atšlietas į stulpą ir taip aprasgytas virvėmis, kad negalėjo nepajudėti, ramiai be jokios baimės pakėlė galvą kaip žmogus, kuris niekomet nėra melavęs. Įseklys, tarė Anžolrasas. Ir atsisukęs į žaverą tarė. Jūs būsite sušaudytas dvi minutės prieš paimant barikadą – Atsakydama žaveras iš didžių tonų tarė, kodėl ne tuoj pat? Mes taupome paraką. Tada pribaikite peilių. Šnipę, tarė Anžorasas, mes teisėjai, o ne žmogžudžiai. Paskui jis pasišaukė Gavrošą. Na, o tu eik prie savo darbo, atlik, ką tau sakiau. Einu, sušuko Gavrošas. Bet prieš išeidamas staptelė ir tarė, juk jūs duosit man jo šautuvą. Ir pridūrė – Aš jums palieku muzikantą, bet noriu gauti jo klarnetą. Vaikiščias kariškai atidavė pagarbą ir linksmai prasmuko pro didžiosios barikados angą. Aštuntas skyrius. Keli klaustukai dėl tokio kabiuko, kuris galimas daiktas, nė nesivadino kabiukas. Tragiškas paveikslas, kurį mes ėmėmės tapyti, būtų nepilnas ir skaitytojas nepamatytų tikslaus ir reliefingo vaizdo, kurį sudaro tos didingos revoliucijos gimimo valandos – didingų socialinių pastangų valandos susijusios su skausmingomis konvulsijomis, jeigu mūsų čia atmestame eskize praleistume vieną epiško ir klaikaus siaubo sklidiną įvykį, nutikusi beveik tučtojau po to, kai išėjo gavrošas. Žmonių sambūrė, kaip žinoma, panašus į sniego gumulus, rėdėdami jie aplimpa triukšmingą žmonių mase. Tie žmonės neklausinėja vienas kito iš kur atėję – Tarp praeivių prisijungusių prie būrio, kuriam vadovavo Anžalrasas, Kombeferas ir Kurfeirakas, buvo ir vienas toks su nešikos triuke. Smarkiai apsitrynusi ant nugaros, jis mostigavo rankomis, šūkalojo ir buvo panašus į siautėjantį girtuoklį. To žmogaus pavardė ar pravardė buvo kabiukas. Tikrai sakant, jo visiškai nepažinojo tie, kurie tvirtino jį pažįsta. Gerokai girtas, ar tik apsimetęs girtų, jis sėdėjo su keliais kitais vyrais prie stalo, jų ištemto į smuklis. Tasai kabiukas primiktinai vaišindamas vynų tuos, kurie atsisakinėjo gerti. Rodis tuo pat metu atidžiai apžiūrinėjo didelį namą už barikadus, kurio penki aukštai dominavo visai gatviai, o langai žvelgi sendenį gatvės pusin. Staigai sušuko, draugai, žinote ką? Ana, iš kurio namo mums reikėtų šaudyti, kai mes ten priglusim už langų, velniai griebtų, niekas nepraeis gatve. Taip, bet namas užrakintas, tarė vienas gerovas. O mes pasibelsime, netidarys, išlaušime duris. Kabiukas pribėga prie durų, kur kabo labai masyvus plaktukas ir beldžiasi. Duris neatsidaro, jis beldžiasi antrą kartą, niekas neatsiliepia, trečią kartą, vis ta pati tyla. Ar yra čia kas nors, šaukia kabiukas. Niekas namuose niekrust. Tada jis pagriebė šautuvą ir buožė įma daužyti duris. Duris buvo senovinis, skliausto žemos, siauros, tvirtos. Visos ažolinės iš vidaus apmuštos storas karda ir apkaustytos geležimi, tikra tvirtovės poterna. Poterna slaptos duris. Nuo božės smūgių drebėjo namas, bet durys nepasidavė. Vis dėlto namo gyventojai galimas daiktas sunerimo, nes pagaliau ketvirtame aukšte kvadratinėme langelėje sumirgėjo šviesa – Langelis atsidarė ir jame pasirodė žvakį ir dievo baimingas nusigandęs baltaplaukio senio durininko veidas. Kabiukas nustojo beldysis. Ko jums reikia, ponai, paklausė durininkas. Atidaryk, pareikalavo kabiukas. Ponai, negalima, atidaryk greičiau. Negalima, ponai. Kabiukas paėmė šautuvą ir nusitaikė į durininką, bet kadangi stovėjo žema ir buvo labai tamsu, tai durininkas to nematė. Ar atidarysi, taip ar ne? Ne, ponai, sakai ne, Sakau, negerb, durininkas nepabaigė. Driokstelėjo šūvis, kulka jam pataikė po smakru ir perverusi kaklo veną išėjo per sprandą. Senukas susmuko nė nesuvaitojęs, žvakį nukrito ir užgeso ir dabar buvo galima įžiūrėti tik nejudančią galvą ant langučio krašto ir srogelę balkšvų dūmų, kylančių į stogą. Na va, tarė kabiukas, nuleisdamas ant grindinio šaltuvo buožę. Vos tik ištaręs tą žodį, jis pajuto ant savo pėties nusileidžiant ranką, kuris suėmė jį tvirtais kaip perelio pirštais ir išgirdo balsą. Klaupkis. Žmogžudys atsisuko ir pamatė prie save išbliškusi šaltą Anžolraso veidą. Anžolrasas laikė rankoje pistoletą. Jisai čia atėjo išgirdę šūvį. Kairė rankais nutvėrė kabiukui už palaidinės apikaklis, marškinių ir petnešų. Klaupkis, pakartojo jis. Ir Leinas, 20 metų jaunuolis valdingų judesių sulenkė kaip nendrė kresną tvirtą nešiką ir paklubdė jį purve. Kabiukas mėgino priešintis, bet atrodė, lyg jį būtų pačiupusi ant žmogiškos jėgos ranka. Išbliškęs, nuogų kaklų įsidraikiusiais plaukais, Anžolrasas savo moteriškų veidų šitą akimirką buvo kažkuo panašus į senovės Temidę. Temidė – teisingumo deivė, graikų mitologijoje. Įsiplėtusios šnirpšlės nuleistos akis teikė jo griežtam graikiškam profiliui tą rūstybės ir skaistybės išraišką, kuri senovės pasaulio požiūrių dera teisingumui. Su, su, susibėgo visa barikada. Žmonės sustojo ratu, atokiai, jausdami, kad neįmanoma ištarti ne vieno žodžio prieš tai, ką jie to jau pamatys. Nugalėtas kabiukas jau nebemėgino priešintis ir drebėjo visų kūnų. Anželrasas jį paleido ir įsiėmė laikrodį. Susikaupk, tarė jis, melskis ar mastyk, tau liko viena minutė. Pasigailėkite, suvapėjo žmaužudys, paskui panarino galvą ir sumurmėjo kelis padrikus keiksmus. Anželrasas nenuleido akių nuo laikrodžio. Jis palaukė minutę, paskui įsikišo laikrodį į lėmenės kišenėlę, Po to pagrebė už plaukų kabiukui, kuris susirietęs gūžėsi kaukdamas prie jo kojų ir įrėmė jam jausi pistoleto vamzdį. Daugelis iš tų bebaimių vyrų, kurie taip ramiai buvo pradėję visų rizikingiausią ir baisiausią žygį, nusigrėžė. Trinktelio šūvis, žmogžudys krito kniūpščias ant grindinio, o Anžorasas atsitėsi ir peržvelgė visus tvirtų ir rūščių žvilgsnių. Paskui koja pastūmė lavoną ir tarė, išmeskite jį laukan. Trys vyrai pakėlė niekšo lavoną dar tampomą paskutiniu mėšlungiškų gesančios gyvybės konvulsijų ir per mažąją barikadą permeti į Mondetūro gatvelę. Anžalrasas stovėjo susimastęs, kažkoks didingas niurumas išlėto aptraukė jo rūščią ir gedrą kaktą. Staiga jis prabilo, visi nutilo. Piliečiai, tarė Anžalrasas. Tai, ką padarė šitas žmogus, yra niekšinga. O tai, ką padariau aš, baisu. Jis nužudė ir už tai aš nužudžiau jį. Aš turėjau tai padaryti, nes sukilimas privalo turėti savo drausmę. Žmogžudystė čia dar didesnis nusikaltimas negu kur kitur. Į mūsų žvelgia revoliucija, mes Respublikos vaidylos. Mes pareigos aukos ir nevalia duoti kitiems progo šmeišti mūsų kovą. Todėl aš tą žmogų teisiau ir pasmerkiau mirti. Priverstas padaryti tai, ką padariau – Nors ir jausdamas pasibjaurėjimą, aš nuteisiau ir save patį, ir jūs netrukus pamatysite, kam aš save pasmerkiau. Visi, kurie klausėsi, sudrebėjo. Mes pasirinksime tą pačią dalę – sušuko kombeferas. Tesie, tari Anžorasas, dar vienas žodis. Bausdamas mirtimi tą žmogų aš paklusau būtinybei, tačiau būtinybė senojo pasaulio pabaisa. Būtinybė vadinasi lemtis, tačiau progreso dėsnis yra tas, kad pabaisos įsisklaido angelų akivaizdoje, o lemtis dinksta brolybės akivaizdoje. Dabar nemeta žodžiui meilį, ir vis dėlto aš jį tariu ir jį šlovinu meilė tau priklauso ateitis. Mirtie aš tavęs griebiausi, bet tavęs nekenčiu. Piliečiai, ateityje nebus nei tamsybių, nei stagių sukretimų, nei nuožmaus nemokšiškumo, nei kruvino atpildo, lygiai kaip nebebus šetono, nebebus nei arkangelo Mykolo. Ateityje niekas nieko nežudys, žemės spinduliuos, žmonių giminiai mylės. Išauš piliečiai diena – kada visur viešpataus santaika, harmonija, šviesa, džiaugsmas ir gyvenimas. Išaušta diena. Ir štai, įdant jį išauštų, mes einame mirti. Anžel rasas nutilo, jos skaiščios lūpos susičiaupė, nejudėdamas į marmurą statulai, stovėjo kiek laiko toje vietoje, kur buvo pralies krauja. Jo sustingė žvilgsnis vertė aplinkinius kalbėti pusbalsiu. Žanas Pruveras ir Kombeferas tylėdami spaudė vienas antram rankas ir prisiglaudę prie vienas antro barikados kertėje, su pasigėrėjimo draugiai ir užuojautą, žiūrėjo į rimtą jaunuolio, budelio ir vaidilo sveidą, šviesų kaip krištolas ir kietą kaip ola. Čia pat pasakysime, kad vėliau, kai kautynis pasibaigė ir lavonai buvo pristatyti į morgą ir iškratyti, paskabiuką rasta policijos agento kortelį. Šios knygos autorius 1848 metais turėjo savo rankose specialų raportą, kuris 1832 metais dėl to buvo paduotas policijos prefektui. Taip pat pridursime, kad jai galima patikėti keistu, tačiau tikriausiai pagristų policijos teigimu, kabiukas buvęs klaksų. Šiaip ar taip kabiukui mirus apie klaksų niekas nieko daugiau negirdėjo. Išnykdamas klaksų nepaliko jokių pėdsakų, atrodė lyg jis būtų susiliejęs su neregimybė. Jo gyvenimas buvo patamsiai, jo galas naktis. Visas sukilėlių būrys dar nebuvo atsikvošėjęs nuo šitos tragiškos bylos, taip greit išnagrinėtos ir taip greit užbaigtos. Kai kur Feirakas vėl išvydo barikadoje tą neaukštą jaunuolį, kuris rytą buvo jį klausęs apie Marijų. Šis vaikinas iš pažiūros drasus ir nerūpestingas, sutemus vėl atėjo prisidėti prie sukilėlių. 13 knyga Marijus pasinerė į tamsą. Pirmas skyrius – išpliumė gatvės į sendenį kvartalą.